السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييكم شيخنا أعتذر إليكم يا شيخ على التأخير سامحونا الله يحفظكم من معي؟ محمد فاضل هذا رقم آخر أنا نحن نتصل من الكمبيوتر يا شيخ حياكم الله الله يبارك فيكم شيخنا تفضلوا إن شاء الله من الحضور اللي معك؟ الحضور أغلبهم آه، شباب وأولاد بين العاشرة والثامنة عشر العدد ما يقارب الأربعين الحمد لله أنا داعي لغة نعم أفضل الله عنك داعي لغة آه، أنا أترجم لهم يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مرحبا بأبناء الإسلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد الشيخ محمد بن رمضان الهاجري نقول gehen bewahren بقام دمت indem الله تعالى لوبته lobte und ihn lobten Heil für den Propheten sallallahu bat dann sagte der Sheikh seid willkommen ihr Kinder vom Islam حياكم الله في بيت الله المذاكرة في أمر الله der Sheikh sagt möge Allah euch grüßen in diesem Haus von Allah in dem wir uns zusammengefunden haben um über die Religion von Allah zu reden كنا صغارا في سنكم عفى الله عنك كنا صغار في سنكم der Sheikh sagt wir waren einmal genauso jung wie ihr وتعلمنا und wir haben gelernt ومع الأيام كبرنا Und nach und nach sind wir älter geworden. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه Und der Prophet sallam hat gesagt, die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran lernen und den anderen beibringen. فمرحبا بطلاب العلم Der Sheikh sagt, seid willkommen, ihr Schüler. أيها الأبناء الكرام Meine lieben Kinder. نصيحتي لكم ووصيتي لكم Der Sheikh sagt, mein Ratschlag an euch ist, كنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم der Ratschlag vom Propheten sallallahu alaihi wasallam لابن عمه für seinen Cousin. وكان شابا صغيرا في أعماركم Und dieser Cousin war damals noch ein Junge, genauso alt wie ihr. فقال له Er sagte zu ihm, يا غلام O Junge, اتق الله fürchte Allah. احفظ الله يحفظك فقشت الله بevaren Allah, dan wird Allah dich bewahren. إذا سألت فاسأل الله. Wenn du um etwas bittest, dann bitte Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله. Und wenn du jemanden um, Unterstützung bittest, dann bitte Allah darum. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا. Der Schrift sagt, denn wenn alle Leute sich vereinigen. على أمر sich auf eine Sache vereinigen, um dir zu nützen, da könnten sie es nicht, wenn Allah es nicht wollte. Und wenn sie sich zusammentun würden, um dir zu schaden, könnten sie das nicht tun. Nein. Nein. فهذا هو تعليم اليقين والعقيدة ها. Und so hat äh, der Prophet sallam ihm Überzeugung beigebracht und den richtigen Glauben beigebracht. فإذا علمنا العقيدة Wenn wir die Aqidah lernen, wenn wir unseren Glauben lernen, شأن العقيدة شأن عظيم das zu lernen, das ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Gew- Gewaltiges. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهم في البداية عفو الله عنك اعتنى به من بداية وصيته Und darum hat der Prophet sallam damit angefangen an diesem mit diesem Ratschlag mit dieser Akide angefangen. وهذا هو Und das ist التأصيل. Das ist das Fundament, das ist die Grundlage. التأصيل بالعقيدة Das Fundament ist die Aqidah, der richtige Glaube. الذين يؤصلون الشباب على غير العقيدة تأصيلهم غير صحيح Die, diejenigen, die mit was anderem anfangen, wenn sie mit den jungen Leuten reden, die begehen einen Fehler. الطريقة النبوية السنية السلفية هي التعليم بالعقيدة Der äh, Weg des Propheten, der Salafi-Weg, ist, dass man mit dem Glauben anfängt, mit der Aqidah. تأتي جارية عفى الله عنك يقول لها Und der, und der Prophet sallam sagte zu einem kleinen Mädchen, er sagte zu ihr, wo ist Allah? Sie sagte, über dem Himmel. Er sagte, und wer bin ich? Sie sagte, du bist der Gesandte von Allah. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة Da sagte der Prophet sallam zum Herrn dieser Magd, dieser Arme, sagte, lass sie frei, sie ist eine Gläubige. وهذه أسئلة العقيدة للتعليم Und das sind Fragen zur Aqidah, zum Glauben, die der Prophet sallam ihr gestellt hat, um ihr das beizubringen. بعض الناس اليوم يقول Und heute sagt man, لا تقل أين الله sag nicht, wo ist Allah? Und, aber der Prophet hat sie gefragt, wo ist Allah? Auf wen sollen wir jetzt hören? Auf jeden Fall müssen wir auf den Prophet hören. So hat der Prophet den Kindern, den Kleinen, die Aqidah beigebracht, den Glauben beigebracht. Für die Jungen und die Mädchen. Er hat mit ihnen genauso gesprochen, wie er mit den Erwachsenen gesprochen hat. Weil, weil, mit der Religion des Islam alle angesprochen werden, die Jüngeren und die Älteren. Afallah Sie alle zusammen werden angesprochen. Die Männer und die Frauen, die Älteren und die Jüngeren. Mit Ausnahme einiger detaillierten Regeln, die nur für einige gelten. Ich rate euch, den Koran zu lernen. Und wenn ihr den Koran lernt, werdet ihr dadurch auch die arabische Sprache beherrschen. فتعلموها صبرت إباد إسلام واحفظ الحديث النبوية أنت لأن دي أحاديث من صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية في دي فتش دي النووي قزامتها أو كتاب آه، عمدة الأحكام ولا دسبوخ عمدة الأحكام احفظ الأوراق الصباحية والمسائية في الأذكار لأن دي آه، أذكار die äh, Ad'iyah, die man morgens und abends sagt. In den Angelegenheiten vom Leben, vom Alltag. Was man äh, sagen muss, was man sagen muss, wenn man isst und trinkt und sich anzieht und wenn man äh, reist und wenn man zu Hause ist. Und betet immer die Gebete mit der Gemeinschaft in der Moschee. غض البصر من الحرام عفو الله عنك غض أبصارك من الحرام Und bleibt von den verbotenen Dingen weg. حتى يحفظ الله لكم قلوبكم ولا تفسدوا. Damit eure Herzen von den schlechten Dingen eh, geschützt werden. حياكم الله هذه موعظة وذكرى لنفسي ولكم. Bisher sagt uns, Allah möge euch grüßen, das, das war ein kleiner Ratschlag an mich und an euch. Bisher sagt, gehorcht euren Eltern, gehorcht euren Eltern, gehorcht euren Eltern. Und respektiert die Älteren und die Gelehrten. Und behandelt niemanden schlecht. جميعا فعلى المسلم أن يحتفظ بهويته الإسلامية ده شفت ein مسلم ده muss seine islamische Identität bewahren ولا يكون مقلد ضعيف دائما الذي يقلد هو الضعيف und er soll niemanden anderen nachahmen wer andere nachahmt ist immer der Schwächere إذا كان يقلد من ليس على أصوله wenn er diejenigen nachahmt die nicht den Fundamenten der Religion folgen أما الذي يسير على أصوله فهذا ليس مقلد هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم Aber wer den Fundamenten folgt, der äh, macht nicht anderen einfach nach, sondern der folgt dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. ففرق بين تقليد الكافرين واتباع سيد المرسلين Äh, Es gibt einen Unterschied daz- dazwischen, den äh, Ungläubigen nachzuahmen und dem Besten der Gesandten zu folgen. حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم يلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته